tá? E aí, Bruninho Beat? Caralho, moleque. Ela veio toda santinha. Não sabe dar maldade namorar. Na moral, tá? É. Eu vou dar tapa. Nem sabe a maldade, tá? Nem sabe a ah. maldade. Eu vou dar tapa na tua bunda. Depois vou te dar um. Dar um. Dar um. Eu vou dar tapa na tua bunda. Depois vou te dar um dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um vral. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um vral. Lá ah, veio com sorrisinho, disse que eu sou tão legal. Nem sabe a maldade, tá? Nem sabe a maldade, pai. Depois vou te dar um vral. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um vral. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um vral. pesado que lutador tá dando e cachorro. Ela veio toda santinha. Não sabe da maldade na moral. Eu vou dar tapa, nem sabe a maldade, tá? Nem sabe a ah. maldade. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um. Dar um. Dar um. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te dar um. Eu vou dar tapa na tua bunda, depois vou te nem sabe a maldade, tá? Nem sabe a maldade, pai. Depois vou te dar um brau, eu vou dar tapa na tua bunda. Depois vou te dar um brau, eu vou dar tapa na tua bunda. Depois vou te dar um brau. DJ Bruninho Beat, hein? mais pesado que o isso não, cachorro? <laughs>